malsamai en cerbai interligoi de viroi cae virinoi. Existas multai clishoi concerne viroin virinoin. Un uai laudire en parcumas automobilon pli bone, aliai shaine posedas plida en sentigia capablo. Esploroi nun montras che la cerbai celoi de viroi cae virinoi practicas contacton inter si nesam maniere. Pri la factai differenzoi en la pensado de viro cae virino, estis iam faritai multai studoi cae esploroi. Dum quelcae expertoi consideras multain el tiui differenzoi ciel resulton de culturai influoi, aliai credas che eblas explici ilin per la anatomio de virai cae virinae cerboi. Lautio, viroi danke al ilia cerba architecturo, capablas transformi sia in perceptoin pli bone al cun ordigitai agoi. Virinoi ali flanke capablas interligi pli bone analisain ca intuiziain informoin. Studajo nun publicigita prilumas pli detale kiom mal same funccias la encerpae interligoi de viroi cae virinoi. Dum ce virinoi funccias aparte multai contactoi inter ambau cerbo duonoi, ce viroi funccias primulte la interligoi ene de la cerbo duonoi. Sciencistoi de universitato en Philadelphia esploris la interligoin ene de la cerbo per procedo quiu mesuras la movoin de aquo moleculoi en la cerbo. Ce tiu procedo eblas aciri reconcludoin pri la etendigio de nervae fibroi. Ili applicis la procedoin ce naucent quardec nau infanoi, iunuloi ca iunai plencresculoi inter hoc ca dudec du Por la priugia analiso, la esploristoi subdividis la cerbon al naudec quin subareoi. La analisoi montris che virai cerboi evidente funccias plei bone ce la comunicado interne de la cerbo duonoi. Tiel un uopai subareoi de la cerbo posedas multain interligoin cun iliai rectai naibarai areoi do existas plida locae interligoi cun malonga atingo distanzo. Ceverinoi ali flanque la esploristoi trovis grandan quanton da longai nervo cun ligoi precipe inter ambau cerbo duonoi. Nur en la mal grand cerbo estis precise inverse. Tie, ce la viroi existas multai interligoi inter la hemisferoi, virinoi interne de la hemisferoi. La differenzoi inter la sexoi pli fortigias dum la pli agigio. Che viroi cae virinoi usas sia in cerbo in al same, tion constatis la sciencistoi inter alie ce la priugio de pentragioi per test personoi. Virinoi usis por tiu priugio ambau cerbo duonoin, viroi nur unu cerbo duonon. En pli frua conduto studajo, cun ancora oprida test personoi, la esploristoi estis constatintai, che virinoi povas memorteni pli bone vortoin cae messagioin cae che ili estas pli attentemai, cae havas pli bonan socian percepto capablon, ol viroi. Viroi ali flanque capablas pri bone prilabori pri spazza in informoin, kai montris pri bona in resultoin en la cun ordigado de movoi. La observitai differenzoi en la internodado de la nervoi en la cerbo congruas laula esploristoi cun tiui condut manieroi.